Նախորդին հայտնի է դարձել, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Լաչինի միջանցքն արգելափակած Ադրբեջանի նկատմամբ միջանկյալ միջոց կիրառելու որոշում է կայացրել։ Այն վերաբերում է Հայաստանում բժշկական օգնություն ստանալու կարիք ունեցող ծանր հիվանդ անձանց տեղաշարժի եւ ճանապարհին անապաստան մնացած կամ ապրուստի միջոցի կարիք ունեցող անձանց անվտանգ տեղաշարժի ապահովմանը։ Ըստ դատարանի որոշման Ադրբեջանը պարտավոր է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել այս ուղությամբ։ Դատարանի նման որոշումը բավականին հակասական արձագանքների արժանացել հայկական հասարակության ներսում։ Ի վերջո, արդյոք կարող ենք փաստել, որ որոշումն արդարացրել է հայաստանյան կողմի սպասելիքները, թե ոչ։ Մինչ հայկական կողմը հայտնում էր, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բավարարել է Հայաստանի դիմումը, Ադրբեջանը շտապես տեղեկատվություն տարածել իբր եվրոպական դատարանն իրականում մերժել է հայկական կողմի հայցը։ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշեկ Իրակոսյանն այսօր ասուլիսի ժամանակ մանրամասնել է. Ադրբեջանի տարածած տեղեկությունը ճիշտ չէ, հայցը բավարարվել է, սակայն սակայն մասնակի։ Հայկական կողմը դիմել է միեդ երկու կետով՝ առաջինը ընդհանուր ապաշրջափակման, երկրորդը ծանր հիվանդների եւ ճանապարհին մնացած անձանց իրավունքների իրացման մասով։ Դատարանի կողմից նման ձևակերպում տալը ունի պատճառներ։ Մենք իհարկե պահանջել ենք, որ ապաշրջափակվում ենք, փորձել ենք մաքսիմալով գնալ, այսինքն հնարավոր մաքսիմալ պահանջը դնել դատարանի արչեւ, բայց դատարանը ունի որոշակի համանախապակվածություններ։ Միջանկյալ միջոց կիրառելու շրջանակը կամ այդ գործերի շրջանակը իր նախադեպային իրավունքի տրամաբանության տակ սահմանափակված է կոնվենցիայի երկրորդ կյանքի իրավունքը պաշտպանող եւ երրորդ, որը համարտկային դաժան արժանապատվությունը վաստացնող վերաբերմունք հարգերքի հոդվածն է եւ բացառիկ դեպքերում նաեւ 8-րդ հոդվածը մասնավոր կյանքի անձնամխելիության հոդվածը, որոնցով պաշտպանվող է իրավունքների համար, երբ որ կա ռիսկ անդառնալի վնասի, դեմ դատանը միայն կիրառում է այս միջոցը, այսինքն դատանից ակնկալել, որ ինքը միայն ասելու էր, որ բացեք ընդհանրապես, այդ սխալ կլիներ։ Նույնիսկ եթե մենք դատանից ստացել ենք այս լեզուն, այս արդեն բավական ամենայն մեծ քայլը։ Կիրակոսյանը շեշտում է, կարևոր է հատկապես, որ Միեդը հղում է կատարել նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնության 6-րդ կետին կապված միջանցքով ազատ տեղաշարժը եւ դրա հետ կապված Ադրբեջանի պարտավորություններին։ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչը հիշեցնում է, դատարանը պատժամիջոցների կիրառման մեխանիզմ չունի, սակայն այդ նույն պատժամիջոցները օթից չեն ընկնում եւ դատարանի գնահատականները կարող են հետագայում հիմք հանդիսանալ նման քաղաքական որոշումների, պատժամիջոցների ընդունման եւ կիրառման համար։ Հիշեցնում է, տարիներով հայատյացության մտնոլորտ ոլորտում մի քանի սերունդ դաստիարակած երկիրը մի քանի օրում վարկագից փոխել չի կարող։ Սրա վրա կարծում եմ պետք է աշխատենք նաև քաղաքական առումով, սա պետք է փորձի օգտագործել, որտեղ ազդեցությունը այս որոշման եւ անատիպ քայլերի ակտերի կախված է նաև մեր աշխատանքից հետագայում դիվանագիտական աշխատանքից, քաղաքական աշխատանքից։ Կիրակոսյանը վստահեցնում է շարունակաբար թարմացնում են տեղեկություններն ու նոր զարգացումների մասին կապ են պահում եվրոպացի գործընկերների հետ, որպեսզի ադրբեջանական կողմը չափակողմնորոշի դատարանին։ Փաստաբան Արտակ Զեյնալյանն Արցախ լրատվական Սիմոնյանի հետ զրույցում նշում է. նման որոշումը նորարարություն է Եվրոպայի խորհրդում։ Նախ ասեմ, որ եվրոպական դատարանի վճիռը իր ձևի եւ բովանդակության մեջ առաջինն է, այսպեսին նորա հայտարարությունը Եվրոպայի խորհրդում հրատապիճոց կիրառելու վերաբերյալ դիմումների այսպիսի առարկա չի եղել կամ այսպիսի առարկա երբեք բավարարված չի եղել։ Դա նոր արարություն է, որի հերանակը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ըստ մասնագետի Եվրոպական դատարանը բավականին կարևոր որոշում է կայացրել, որը նաև քաղաքական ազդեցությունների արդյունք է։ Զեյնալյանը ընդգծում է, մինչ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կայացրած որոշումն էլ անդամ բոլոր պետություններն արդեն տարածել էին կարևոր հայտարարություններ, որոնք հիմնվում են սեփական փաստական հիմքերի վրա։ Փաստաբանը շեշտում հաղորդում է։ Եվրոպական դատարանն իր միջանկյալ միջոցների վերաբերյալ բազմիցս հղում է կատարել ձեռքբերված քաղաքական պայմանավորվածություններին, այդ թվում նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությանը։ Արդյոք Միեդիայս դե վճիրն առավելագույնն էր, որին կարող էր հասնել Հայաստանը Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը փոխելու համար։ Արդյոք մեզ բավարարում է այս ամեն։ Բնականաբար ոչ, մենք կարող ենք շատ ավելին եւ շատ ավելինի ակնկալիքներ ունենք, որպեսզի արդարությունը վերականգնվի, ապահովված լինի Արցախի ժողովրդի, Արցախի բնակչության կյանքի իրավունքը եւ մնացած բոլոր իրավունքները։ Սպառված չեն, միջոցները սպառված չեն, պետք է յանքեր գործադրել։ Երկու օր է ինչ Արցախահայության ամբողջական բլոկադայի վերաբերյալ աշխարհից եկող ազդակներն առավել ուժգին են լսվում, սակայն ի վերջո որտեղ են 120 հազար արցախահայությանը շրջափակումից հանելու իրական ռազմական լծակները Արցախում դեռ սպասում են Սոֆիա Հակոբյան Արցախ լրատվական